Привіт, друзі! Ви на каналі Торохтушки, і я дуже рада бачити вас серед своїх слухачів. Давно не було від мене ніяких нових книг, тож буду намагатись виправлятись. Сьогодні я хочу почати подорож сторінками нової книги Проклята краса від української авторки Дарини Гнатко. Книга познайомить нас із Полтавщиною 30-х років ХХ століття, розповідь про сільську дівчину Ганнусю, Природа наділила її неймовірною красою, через яку життя дівчини стає тернистим та тяжким, її хрест, її врода. Також я хочу розіграти серед вас, любі слухачі, одну з новинок від Дарини Гнатко, а яка саме це буде книга, буде відомо в останній частині разом з переможцем чи переможницею. Умови участі дуже прості якщо ви ще не підписані на мій канал, то виправляйте це та підписуйтесь ставте вподобайку та пишіть будь-який коментар, можна і не один. Якщо вам сподобається книга, то поширюйте її серед ваших друзів та знайомих, я вам буду неймовірно вдячна. Доки ви налаштовуєте гучність та дописуєте коментар, я буду починати начитувати для вас. Частина перша Ганнуся там, де невеличка річка, сухий кагамуєк повертає течією до ревучих вод Дніпра, розкинулося в густих заростях очерету село Пироги, одне з багатьох сіл Полтавщини. Саме там, в убогій хаті, під дахом зі старого, подекуди зігнилого очерету, що стояло на крутому схилі, майже біля самої річки, і з'явилася на світ Ганна Микитівна Кравецька, яка одразу ж і стала зватися Ганнусею. Породілля, виснажена недоїданням, постійними хвилюваннями та тривогами, часто схилялася над колискою немовляти, довго вдивлялася у ясні очі, які безтурботно зустрічали її погляд, і, зітхаючи, шепотіла Анусю, Анусю, сонечко. Дитя у відповідь мружило оченята та посміхалося беззубим ротиком, і молода мати, ще така юна Ярослава Кравецька, зовсім забувала в такі хвилини про те, що йде зима, що цьогорічний недорід пшениці залишив родину майже голодною, що чимось треба віддавати борги, гроші, на які купили стареньку стару козу, аби мати бодай краплину молока для дитини. І скільки його було, того всього, важкого для дум, від чого і жити на цьому світі не хотілося, та все ж доводилося терпіти, бо живим до могили не влізеш. А іноді залізти хотілося, аби тільки не бачити життя цього важкого, яке раніше не могло наснитися навіть у страхітному сні. Та хіба ж думала вона єдина донька з поміж чотирьох дітей, селищного та доволі заможного коваля Степана Роменка, що колись житиме в завалюсі, де пліснява повзала по стінах і де зовсім не трималося тепло, і з острахом замислювалася а чи буде завтра що їсти, чи знову не доведеться лягати на порожній шлунок, слухаючи його нудотне буркотіння, і понад усе мріяти повернутися у те літо, коли ще були живі тато, брати та рідна матінка, і стояла посеред села їхня чимала хата, де всього було удосталь, а потім ураз і не стало. Після того, як трьох братів привезли вбитими у закривавленому рядні, на підводі, у котру був запряжений вороний батьківський кінь, і навіть зараз, коли минуло майже три роки з того похмурого зимового дня, Ярослава добре пам'ятала, як з хати вибігла в ковтині мати, просто волоса та боса, упала біля воріт на ту підводу, мов птаха, що їй зламано крило і заридала, заволала, схопившись руками за голову. А слідком вийшов і батько, дивлячись застиглим поглядом на тіла синів, а в глибині очей його горів такий вогонь, від якого аж моторошно робилося. Через день, ледь устигнувши поховати синів у мерзлу землю, батько вскочив на коня і помчав мститися за їхню смерть, та не вийшло помсти. За тиждень повернувся додому також, як і сини його, в окривавленому рядні. Тієї ж ночі їхню хату спалили, і у ній згоріло тіло батька та жива мати. Саму Ярославу врятувало те, що вона була в той день у двоюрідної сестри, затрималася до ночі, допомагаючи біля малої дитини, і її відмовили йти через яр із сусіднього села, так вона і залишилася сиротою, за декілька днів утративши всю свою родину. Майже рік прожила вона в тітки своєї Олени, почорніла від горя, опухла від сліз, а потім потрохи прийшла до тями і побачила нарешті біля себе тітчиного сусіда Микиту Кравецького, похмурого та мовчазного хлопця, що кидав на неї довгі та сумні погляди, а потім узяв та й зізнався в коханні а вона чи любила, чи ні, пішла за нього, не бажаючи бути тягарем та завадою для тітки. Після різдвяного посту стала під вінець, увійшовши дружиною в убогу оселю родини Кравецьких, де, окрім Микити, жили ще його батьки та старший брат з дружиною та дітьми, але щасливою себе не відчувала. Життя в родині Кравецьких не було для неї безхмарним та щасливим. Свекор Яків Харитонович, виявився людиною не дуже доброю, з важким характером, а свекруха Оляна Йосипівна, хоч і була доброю вдачі, але на той час тяжко хворіла. Брат Микити з дружиною жили якось відокремлено. Залишалась в неї тільки одна втіха кохання Микити. А ось зараз з'явилося ще й оце маленьке сонечко. Ганнуся з темним чубчиком на голівці та прозорими, мов сльоза, блакитними оченятами, зовсім як у мами. Як би не важко було їй, наслухавшись за день гірких докорів від свекра та стогонів помираючої свекрухи, а схилиться над колискою, зазирне в оченята, чисті та прозорі, посміхнеться у відповідь на беззубу старечу посмішку і робиться на серці світліше, мов сонце зігріто та осяяно. А Гануся росла і дедалі більше посміхалася, показуючи дві чарівні ямочки на гладеньких дитячих щічках, і ще раз частіше тишу похмурої кравецької хати порушував дитячий сміх, який кришталевим дзвоником торкався вуха та проганяв геть смуток і тривогу, що, мов чорні тіні, зачаїлися по кутках. Друзі, хочу зробити невеличку перерву та сказати кілька слів про те, що в мене на каналі є спонсорство. Я дуже вдячна всім тим, хто вже оформив його та підтримує мою творчість ще й в такий спосіб. Це неабияк важливо для мене. А всім тим, хто хотів би ознайомитися більш детально про рівні та вартість, то я залишаю посилання в описі під відео. Продовжуємо читати. Дід Яків тільки хмурив густі, сиво чорні брови, плював та цідив крізь зуби. Тьфу, пустунка дівка буде. На що свекруха ледь чутно суперечила. Оближ, Якове, то з дитинчатом янголи бавляться. Дід Яків замовкав, презирливо стискав вуста, але не переставав хмуритися. Ганусю він не злюбив відразу ж, і невідомо було, з якого то дива з'явилася в нього ота любов до рідної своєї онуки. Проте Ярослава намагалася не звертати на те уваги, бо любила свою донечку понад усе. Так минав день за днем. Ганнусі виповнився рік, коли тихо померла свекруха, а дід Яків, утративши дружину, зробився ще сварливішим, геть нестерпним. Брат Микити Данило з дружиною Глашкою Через деякий час нарешті здійснили свою заповітну мрію. Дядько Глашки мав у місті будинок, дітей у нього не було, а після смерті дружини він покликав Глашку до себе, бо не хотів жити сам. З того часу вже Ярослава стала в хаті господинею і була б майже щасливою, якби тільки не невдоволення свекра та убогість, що придавила їх важким тягарем, дихаючи в спину смердючим подихом страху та розпачу. А Гануся зростала, незважаючи на тяжкі часи, коли в країні панувала нова влада, ті самі червоні, що колись убили її бабу та діда, трьох дядьків, росла вона такою ж веселою та сміхотливою, якою була з самого свого народження. На бурчання завжди невдоволеного діда вона тільки посміхалася сяяла блакитними оченятами, не звертаючи жодної уваги. Ганнусі минуло одинадцять, коли Україну накрила чорна хмара голоду. Ярослава до того часу вже мала, окрім Ганнусі, ще трьох дітей двох синів та доньку. Голод не пожалів їхню родину, віддавши смерті діда Якова та двох діток середніх. Ярослава божеволіла кожного дня встаючи лише з однією думкою чим нагодувати діточок, які жалібно дивилися на неї своїми великими оченятами на схудлих личках. Вона ночами повзала в полі, збираючи гнилу пшеницю, терла її та смажила коржі. Дід помер, Микита подався до міста заробити яку копійчину, а Ярослава з дітьми залишилася. Не сміялася більше Гануся дзвінко, не співала безтурботну пісень, а тільки мовчки ходила по хаті, іноді притискаючись до Ярославиних колін і зазираючи матері в очі. Мамо, їсточки так хочеться. тихо шепотіла вона, нестерпним болем торкаючись тими словами серця Ярослави. Але ж маленьким теж хочеться, правда? Справді, затерплими вустами відповідала Ярослава, і тихо молилася, аби пошвидше повернувся Микита. Як то боляче було для серця материнського спостерігати, як потроху згасають ясні оченята її кровинок, її діточок, як гаснуть ясні очі Ганнусі. Одного дня оченята сина Тараса та доньки Люби згасли назавжди, і для Ярослави головним тепер стало зберегти життя Ганнусі, та найменшого Івасика. А Микити все не було. Щось допомагала тітка, але скоро вже й вона не мала чого дати. Ярослава трималася, падаючи з ніг від голоду, і у відповідь на її молитви прийшов Данило. Прийшов з цілим мішком наїдків. Зі сльозами на очах їла Ярослава маленький шматок хліба зі справжнього борошна слухаючи про несподівану хворобу чоловіка, його біль за ними, про те, як намагався прийти додому, ледь тримаючись на ногах. Так і вижили вони в ті страшні роки спершу завдяки тому мішку Даниловому, а потім уже й Микита почав приносити додому харчі. Поступово на ясне личко Ганнусі повернулася та чарівна посмішка, що квітла на ньому з самого дитинства, і була її вдачею. Прохолодна вода сухого кагамлика лагідно торкнулася оголених ніг Ганнусі і, вдоволено прошелестівши, відступила назад. Ганнуся задерла голову догори, підставила обличчя сонцю, яке торкнулося її теплом, і радісно посміхнулася, завмерла на деякий час, вдивляючись у пронизливо блакитне, зовсім як її очі небо, навіть не повертаючись у бік ферми, вона знала, що там, біля розгауженої гіллястої верби, причаївся застигнувший агроном Павло Гребенко. Вона кожною клітиною свого молодого тіла відчувала жадібно напружений погляд очей і від того почувалася якось незвично. Та й як ще могла почувати себе 18-річна дівчина, на яку посеред ватаги ще зелених, та безвусих хлопчаків, що настирливо домагалися її уваги, звернув увагу справжній чоловік. Агроном Гребенко до пирогів прибув не так давно, десь з півроку тому, і приїхав він не сам, а з галасливою дружиною, хворобливою дитиною років двох і тещою, яка була завжди невдоволена усім та усіма. Гануся ще пам'ятала, як усі дівчата села ходили біля контори, аби тільки оком поглянути на красення агронома, який мав і поставу, і зовнішність дуже примітні, чого тільки були варті очі його, пильні та уважні, у глибинах яких ледь ледь вгадувалось щось таке, що непокоїло, вабило слабкі серця жіночі, ще такі молоді та неміцні. Ганнуся до ватаги отих занепокоєних дівчат спершу не приєдналася, бо поталонило їй набагато більше. Агроном оселився поряд у хаті, у якій раніше жили бригеди, котрі не забажали віддати до колгоспу свого господарства, і зате їх виселили до Сибіру. Вона спершу не звернула на нього уваги, а от весною, коли повезли їх на лани, де крутився весь час новий агроном Щось таке між ними сталося, чого Гануся і сама не могла втямити. Жартуючи з дівчатами, заливаючись своїм веселим та дзвінким сміхом, стала вона помічати на собі довгі, замислені погляди кремезного агронома, від чого робилося їй і дивно, і приємно, бо помітив її чоловік, за яким потай зітхали майже всі дівчата відчайдушно заздрячи гостроносій, галасливій Галині, його дружині. Щоправда, на початку вона ще відвертала від нього гордовито голівку, павою пропливаючи повз високу та широкоплечу постать Павла Гребенка, але з часом, мов якийсь бісик штовхав її кинути на нього то один погляд, то інший. Бо ж кожна жінка хоче, щоб перед нею схилялися чоловіки, і чомусь наявність в агронома галасливої Галини її не надто бентежила. Поглянувши знову на воду та зачепивши краєм ока застиглу постать агронома, Ганнуся ледь помітно посміхнулася і раптом, стрімко та несподівано, кинулася в прохолодну, але таку приємну спекотний день воду, а потім попливла, відчуваючи, як свіжість води огортає її спітніле та запорошене тіло. Сягнувши середини річки, вона повернула назад, намацала босими ногами замулене дно річки і повільно вийшла з води на берег, густо поросло яскраво зеленою травою, даючи, що не помічає гребенка, що майорів уже біля молодої борізки, зовсім поряд. Вона зупинилася біля бускового куща, на якому покинула одяг, і, перекинувши товсту чорну косу через плече, почала витискати з неї воду, і за хвилину біля неї впала довга тінь. Здоровенька була сусідко. Пролунав зовсім поряд, над самісіньким її вухом, трішки глуховатий голос гребенка. Ганнуся зойкнула тихенько, з вічним жіночим лукавством вдавши, що поява його для неї була несподіванкою, і налякала її, ніжне дівча, а потім стрімко обернулася ударивши косою агронома по його сорочці. Він стояв зовсім поряд, затуляючи від неї яскраве сонячне проміння, нависаючи дубом кремезним, поглядом обпікаючи лице, молоде та чорноброве, з ясними зорями очей блакитних, прямим носиком та достиглими вишнями червоних хвуст. І щось ворухнулось в Ганусі від того погляду зробилося водночас і гаряче, і трішки зимно. Ледь помітно пригасивши сяйво очей довгими та густими віями, вона мовчки дивилася на лице його, чимале та добряче відгодоване, зі світлими густими бровами, прямим носом і чітким ротом. Потім Гануся опустила очі і прошепотіла Доброго дня. Ніяковості та хвилювання перед цим молодиком вона не відчувала, а от цікаво було, що ж він далі вчинить. Адже білий день десь за деревами гуде своїм життям село, гомонять люди, і будь-якої миті з боку села чи ферми може з'явитись чия-небудь постать. Ні. Гануся зовсім не боялася Гребенка, а цікаво було, що ж він скаже, на що буде здатний позаяк наважився підійти та заговорити з нею, чого раніше ніколи не траплялося. Вона запитально глянула на нього, а Павло збентежено відступив на один крок, а потім пробурмотів так тихо, що Гануся не зрозуміла його слова. А часто ти сюди приходиш? Вона знизала плечима. Не часто, як хвилька вільна виявиться. Зрозуміло знову ледь чутно пробурмотів Гребенко і затих, дивуючи своєю невпевненістю. Вона почекала ще трішки, сподіваючись, що він заговорить, але Павло мовчав, тому вона помітно знизила плечима і зробила кілька кроків до гурту молодих борізок. Вибачте, мені час на ланку. Гребенко промовчав, замислено поглянув на неї, немов щось собі надумавши, а потім коли Гануся вже відійшла, раптом рвонувся до неї, ухопив міцно рукою її за лікоть та видихнув Ганно, постривайте. Вона зупинилася, скосила очі на його руку з товстими, засмаглими пальцями, що зараз тримали її за сорочку, і запитала байдуже Чого вам, Павле Микитовичу? Гребенко завагався, далі глибоко вдихнув і випалив а приходь сьогодні ввечері сюди, сказав і замовк, наляканий своїми зухвалими та недоречними словами, бо ж має родину, дружину законну з дитиною. А тут призначаю зустріч молодій, незаміжній дівці, мов жовторотий юнак, путаючи слова і червоніючи. Ганнуся застигла, вражена його зухвалістю, а потім пирхнула. А чого це ви, товаришу агронома, призначаєте дівці зустріч, коли дружину маєте? Вона посміхнулася. Галина у вас он яка голосиста. Як довідається, то такий гвалт учинить, що й до міста дійде. Гребенко нахмурився, важко глянув на Ганусю своїми світлими очима, а потім раптом схопив її за стан, притягнув до свого кремезного гарячого тіла і зашепотів пристрасно. Гузуєш? Я не раз спостерігав за тобою, першою реготухою на селі. А що ти знаєш, жорстока красо, про серце чоловіка, коли запалає в ньому вогонь кохання, коли він нічого вже не бачить, окрім очей твоїх звабливих, не може ні про що думати, окрім тебе, такої жаданої, такої вродливої, близької і недосяжної, Скажи, Ганнусю, що? Ганнуся мовчала, важко та нерівно дихаючи, затиснута в пауких та міцних його обіймах. Мовчала, бо не мала чого сказати, бо й справді не знала, що ж відбувається з серцем цього великого чоловіка. Не знала, тому що не торкнулося ще її серця отого юного те почуття дивне, про яке тільки й мови у всіх дівчат і яке в невідомий їй спосіб зводило разом двох зовсім чужих, не схожих між собою людей. Вона не могла сказати, що закохалася в цього мовчазного агронома, та все ж палкі слова тішили її дівоче самолюбство той маленький паросток справжньої жінки, який ще глибоко ховався у ній. Його слова були як волога, від якої паросток починав тягнутися вгору. О, ця віковічна жіноча потреба, іноді прихована, іноді відверта, подобатися чоловікам, чарувати їх до шалу, котра з дочок Єви хоч раз у житті не мріяла, бодай потайки, щоб заради неї хтось зовсім утратив голову, дивився пристрасно та відверто, шепотів звабливі слова зізнання. Ганнуся не була винятком звикла до мовчазного та майже благоговійного захоплення сільських хлопчаків, яких вона знала ще замурзаними дітлахами, а відтак потребувала чогось більшого, принаймні уваги дорослого чоловіка, мужнього і вродливого, який бентежить та хвилює юні серця пороївських дівчат, а тим, що цей красень уже мав дружину, ні дівчата, ні сама Ганнуся не надто переймалися уважаючи, що гостроноса і ходюща Галина зовсім не заслуговувала на такого чоловіка. Гребенко злегка її потряс. Ну то що, Ганнусю, прийдеш? Ганнуся швидко поглянула на нього, сяйнувши небесною блакиттю очей, потім повільно посміхнулася. Подивлюся. ледь чутно прошепотіла вона і раптом, одним різким рухом, вирвавшись з його рук, відбігла вбік і, мов та молода кізочка, гайнула поміж дерев туди, де вже гомоніли дівчата, знов збираючись на ланку. Її босі ноги майже торкалися густого шовку соковитої трави, а на червоних вустах квітла посмішка, і вона голосно зойкнула, коли біля розгалуженої верби ледь не налетіла на матір. Мамо. Ярослава тільки мовчала з прихованим докором і незрозумілим сумом вдивляючись у ясні та безтурботні очі своєї єдиної доньки, і коли встигла вона, її блакитно ока Ганнуся, зрости та перетворитися на цю красуню, і звідки в неї оця несерйозність, оця геть негарна звичка вабити до себе чоловіків, саме чоловіків, а не отих безвусих хлопчаків, що ще з дитинства нерівно дихають до неї її чарівної Ганусі. Чого тільки не відчувала сама Ярослава, випадково помічаючи, якими очима задивляються на її дитину пирогівські молодики, але ж то були свої тутешні хлопчики, яких Ярослава знала ще дітьми, і вони б не посміли образити Ганнусі. Але ж агроном Грибенко він був чужим, зовсім чужим у селі. Ярослава навіть не могла уявити, чого можна чекати від цього чоловіка, особливо тепер, коли побачила, як обіймав він її Ганнусю біля річки, як притискав до себе струнке тіло її своїми міцними ручищами, а донька навіть і не думала вириватися, тільки дивилася на нього і уже потім засміялася та відбігла. Невже вона закохалася? Невже серденька її торкнулося це почуття? Але ж почуття до кого? До агронома, що має дружину і дитину. Ярослава з острахом та болем вдивлялася в блакитні очі Ганнусі, немов сподіваючись, що зможе побачити в них щось таке, що підкаже, які почуття переповнюють серце доньки, але нічого, окрім безтурботності, веселості та незрозумілого задоволення як жінка не намагалася, та помітити не змогла. А глибоко в серці, скрутившись клубочком та дряпаючи гострими пазурами, сидів острах, побоювання, що не зможе вона вгледіти Ганусі і звабить її вродливий агроном, а потім, розчавивши, викине геть, назавжди зламавши молоде життя, Ярослава й сама не знала, звідки в неї з'явилися оці негарні думки, але вони вперто лізли в голову ще з того весняного дня, як помітила, якими очима дивиться на Ганнусю агроном. То ось чому ти не прийшла додому обідати, Ганно. Не втримавшись, з докором сказала вона, і Гануся винувато опустила очі, кинувши крадькома погляд назад, на річку, туди, де все ще стовбичив Гребенко. Він тепер був обернутий широкою спиною і замислено вдивлявся в сірі води, сухого кагамлика. Дівчина зітхнула і вичавила із себе. Це зовсім нічого не означає. Ярослава кинула на неї гострий погляд. Що нічого не означає? Те, що ти серед божої днини з чужим чоловіком безсоромно обіймаєшся? Блакитні очі Ганнусі спалахнули. Я з ним не обіймалася. Ганнусю, я все бачила. Мамо, нічого ти не бачила, і не дивися на мене такими очима. промовила Ганнуся, перекидаючи через плече довгу чорну косу, і виклично поглянула на матір. А ти не подумала, що він, може, кохає мене? Ярослава зблідла. Ганно. У нього ж дружина з дитиною. Ну, то й що? Гануся зневажливо знизала плечима і знову скосила очі на Гребенка, який уже повільно йшов у протилежний бік. Мамо, ти ж знаєш ту Галину. Та хіба вона йому пара? Чи не чула ти, яка вона сварлива баба, спокою йому не дає? Хіба ж таки чоловік вартий такого життя з тією вороною, на яку й глянути бридко? Озирнувшись, Ярослава перехрестилася. Боже, збав тебе, доню, від таких думок. Галина дружина йому, хоч, може, й не вінчена, та все одно. Ну і дитя ж у них. Про нього гріх і думати. Гануся гордовито задерла носа. А я гріха не боюся. То і Васика можеш гріхом лякати. А я вже виросла і не боюся гріха, як і татко. Ярослава прикрила очі, сховавши від доньки свій біль. Уже двадцять років на землі її рідній панувало безбожне невір'я, Гидота, що торкнулася серця Микити, а тепер підбиралася до доньки, отруючи її душу своїм подихом. Ганнусю. Ганна глянула на неї поглядом, у якому сковзнула непокора, але відповісти не встигла. Над полем пролунав хрипкий, та гучний крик бригадирши Омельянівни. Дівчата, дівчата, на ланку. Ганнуся аж підскочила. Клюнула Ярославу в щоку і, не сказавши більше жодного слова, побігла туди, де віднілися білі хусточки ланкових дівчат. Після цієї непростої та неприємної розмови на серці лишився неприємний осад. Як завжди, коли вона виявляла непокору, і між матір'ю та донькою спалахували сварки, Прополюючи свій рядок буряків, Ганнуся зовсім не дослухалася до жартівливих розмов дівчат. З одного боку її пекла, мов вогнем, згадка про жагучі та пристрасні слова Гребенка, такі звабливі для юного дівочого серця, а з іншого слова мами та Галина. А що як полюбить вона цього агронома, невільного та забороненого, Перепутавши дівочу гру з життям. І дійсно закохається в Павла. Що ж їй тоді робити? Родину розбивати. Може, і справді не гратися з вогнем, аби не спалити усього свого життя. Замислившись, вона майже не помітила, як сполова декілька яскраво зелених бурякових паростків і вже підрубала наступний, коли її зупинив голос Надійки, що сапала поряд. Ганно, не спи. Ганнуся кинула на неї похмурий погляд. А я й не сплю. А що ж ти тоді робиш, що в тебе позаду гичок бурякових більше, ніж бур'яну? посміхнулася Надія Карпенкова, поблискуючи лукавим поглядом темно карих очей на засмаглому від сонця обличчі, що виглядало геть чорним на тлі білої хустини. Ганнуся скосила на неї очі. Уже й задуматися не вільно. Надія весело засміялася. Скажіть, будь ласка, які ж ми замислені? І про кого ж це ти думу думаєш? Чи не про ясного пана нашого агронома, який зараз розмовляє, а сюди очі вилупив, мало шию не виламує? Лагідним голосочком запитала Надія і знову не втрималася, зареготала на всю ланку. Гануся завмерла на якусь мить, кинувши погляд туди, де лунав басовитий голос Омельянівни, і, гледівши там кремезну постать агронома, опустила очі. Ну й дурниці ти, надько, верзеш. пробурмотіла вона й замахала сапою, ретельно оминаючи молоде бадилля буряків та виполюючи бур'ян. Вона сподівалася, що надія на цьому зупиниться, але та й не збиралася. Чула я сьогодні сварку нашого агронома з дружиненькою, мовила Карпенкова, позиркуючи на Ганусю. Верещала так біля двору, що гусаки діда Харитона не додому, а до річки дременули. Гануся знизила плечима. Мені її вереск не вдиво. Та не скажи. Такого ти, напевно, ще не чула, загадково мовила Надія, виблискуючи тернистими очима своїми. Голосила вона, що агроном їй зраджує, що вона йому не потрібна, а коли він огризнувся до неї, щоб не мовила дурниць, вона закричала, мов несамовита А хто всю ніч кликав якусь Ганю? Промовивши останні слова, Карпенкова затихла, пильно, насмішкувато позираючи на розпашіло від спеки лице Ганнусі. Вона чекала, що та злякається, засоромиться, але дівчина тільки байдуже зиркнула на неї і запитала похмуро І до чого ти все це мені розповідаєш? А хто ж у нас Ганна? Та по селу дівок з десяток набереться, не рахуючи молодиць, сказала, як відрізала Ганнуся, хоч самій зробилося водночас і страшно, і радісно. Он як, то він уже й у сні її бачить та гукає. А ти б, Надійко, замість того, щоб чужі та непотрібні сварки вислуховувати, краще б пильнувала свого Василя, а то довбушиха його вкраде в тебе. Надія кинула на неї злий погляд, потім поглянула туди, де виднілася синя сукня настини довбушихи, і, помітивши біля неї юнака, з яким зустрічалася, потемніла на лиці ще більше. Постоявши так якусь хвилю, вона кинула сапу і рішуче попрямувала туди, де заклята подружка крала її щастя. Гануся похмурим поглядом подивилась їй у спину і схилилася знову над своїм рядком. Гребенка вже не було ніде видко, що зараз її навіть втішило. Чого, чого, а от пліток, те ще й про себе, те ще таких глузливих, вона зовсім не полюбляла, і слова надьки вразили її сильніше, ніж здавалося б. Дівчина раптом зрозуміла, що не її шкодуватиме подруга, а оту галину, з якої всі глузували, і якій водночас усі заздрили. Але якщо стане відомо, що агроном покохав її, Аннусю Кравецьку, то вся нелюбов, що палала зараз до Галини, повернеться до неї, Ганнусі. А чи вартий він того, цей Гребенко? Ганна вже й не знала, що думати. Узявся він на мою голову, прошепотіла вона, знову виполюючи молоде бурякове бадилля і прислухаючись до свого серця але воно, серце, уперто мовчало, і Гануся облишила ці недоречні зараз думки, доки не дополола половину свого ряду. Додому вона потрапила майже о шостій вечора, вправно зістрибнувши біля свого двору з причепа великої машини та уникнувши зі сміхом жадібних рук митька водія, який не встиг вискочити із кабіни. Помахавши дівчатам, Гануся обернулася, підійшла до воріт і, узявшись за дерев'яну хвірточку, раптом відчула, як до спини хвилею холодної води діткнулося щось чуже, недобре та зле, завмерла і, вчепившись зимною рукою в старе дерево хвірточки, вона повільно обернулася і здригнулася усім тілом, наштовхнувшись поглядом напалаючи неприязні вогнем чорні очі навпроти двору, на вузькій смужці стежки, що вела до городів, зловісною тінню стояла Галина Гребенко. Вона стояла мовчки, але вся її постать, невисока на зріст та хворобливо худа, вдягнена у стареньку, вицвілу, ситцеву куцу сукенку, пов'язана темним фартухом, видавала внутрішню напругу та неприязнь, а очі, зазирнувши в них, Ганнуся відчула, що Галина знає, знає якимось чином, що Павло саме її кликав серед ночі. Ганнусі раптом зробилося ніяково, і вона опустила очі. Доброго вечора, Галю. пробурмотіла, відчувши два протилежні та не схожі між собою почуття переваги над цією убогою жінкою, чия сирість зовсім не личила гребенку, і провини що десь глибоко заворушилася у ній, за те, що приваблювала її чоловіка, відкидаючи думки про те, що і у Галини можуть бути почуття до нього, що ця занадто худорлява та галаслива жінка теж його кохає, можливо, навіть до божевілля. Галина сяйнула у відповідь холодом очей. Доброго й тобі вечора, Ганнусю. Досить непривітно відгукнулася вона і Гануся здригнулася від тону, котрим було названо її ім'я. Ой знала, знала ця гостроноса Галька, що в неї, Ганусю, зачмарено закохався її Павло, знала і ненавиділа її за те, ой як ненавиділа. Павла мого не бачила? нібито й спокійним голосом запитала Галина, але Ганусі раптом здалося, що та її ударила, ударила силою своєї ненависті. Блакитні очі спалахнули у відповідь. На полі бачила твого Павла, відповіла вона, уже не відчуваючи добрих почуттів до цієї жінки. Яка провина може бути перед злою павучихою, що он зиркає з такою ненавистю? Гордовито поглянувши на притихлу Галину, Ганнуся обернулася і увійшла в двір з високо піднятою головою. Її босі ноги запилені та втомлені після довгого дня, майже відразу ж потонули у м'якому шовкові трави, яку мама розсіяла по всьому обійсті. Пройшовши біля вибіленої стіни хати з вузькими прорізами вікон та синіми віконицями, вона штовхнула двері і голосно гукнула Мамо, я вдома. У сінях війнула на неї пахощами свіжозвареного борщу та смаженої на вишкварках картопельки, і запах цей, запах дому та мами, торкнувшись її, нагадав, як вона зголодніла, та від маминих смаковиків і не в тече, а вже зараз. Посміхнувшись про себе, Гануся витерла ноги і увійшла до великої кімнати, котру батьки називали залою. Обвівши поглядом звичні з дитинства вже старі та подекуди поламані меблі, серед яких особливо пишно виглядала кована скриня з її посагом. Біля стіни стояв довгий стіл, застелений блідо сірою, буденною скатертиною, над ним обрамлене вишитими рушниками, зображення невідомої квітки. Гануся знала ще з дитинства, яким болем для мами був отой куточок біля вікна, що виходило на схід сонця. Колись ще за життя діда Якова Гануся це пам'ятала під цими ж вишитими трояндами, рушниками красувалися дві ікони, біля яких завжди світив крихітний вогник, і мама так часто щось шепотіла, навіть не помічаючи сліз, що котилися по її щеках. А для малої Ганусі дивно було бачити маму, яка розмовляла з кимось невидимим. Вона не чіпала її в такі хвилини, а коли питала, Мама коротко відповідала Господу, я молилася, доню, колись, як порозумнішаєш, я й тебе навчу. І допитлива Ганнуся чекала, але дочекалася тільки того, що татко, повернувшись з міста, зірвав ті дві потемнілі від часу дощечки і закинув їх на горище, зовсім не звертаючи уваги на сльози та крик мами. То був єдиний на пам'яті Ганнусі випадок, коли батьки посварилися і до цих пір не забувала вона біль в очах мами, біль та розгубленість, які були відповіддю на жорстокі, зовсім незвичні для татка слова. Для мене віднині твого бога не існує. Був би він, наші діти не лежали б зараз у сирій землі. Мама промовчала. Другого дня вона віднесла ікони до тітки, але вірити в бога не перестала, терпляче переживаючи безвір'я чоловіка. Утомилася Ганнусю, лагідно запитала Ярослава Ганнусю, і та, поглянувши на маму, помітила в очах її неспокій. Вона стояла біля столу, насипаючи у велику миску борщу, а праворуч сиділи татко та Івасик, виблискуючи блакитними хитрими оченятами. Ганнуся захитала головою. Якби не так спекотно було, відповіла вона, сідаючи на лавку та цілуючи Івасика а от зголодніла я вже добряче. Мама тільки посміхнулася, проте настороженість та занепокоєння в її очах не зникли. Ганнуся вдала, що не помічає тієї її напруги. Смачно попоївши маминого борщу та смаженої картопельки, запивши кухлем свіжого молока, розімліла від ситої вечері Ганнуся сіла на стільчик біля вікна, примружила очі і замислилась. Поряд щось цвірінчав і Васик. Батько збирався на другу зміну до райцентру, де він працював на цукровому заводі. Гануся дуже полюбляла ось такі тихі родинні вечори, коли в хаті тепло і затишно. Мама тихенько розмовляє з татком, а вона просто сидить, примружившись та відпочиваючи після важкого дня на полі. Проте сьогодні насолоджуватися цими простими хвилинами їй заважали думки про Павла Гребенка. За вікном швидко вечеріло. Десь на заході, червоним полум'ям, горіло втомлене сонце, і Ганнуся знала, що Гребенко буде чекати на неї біля річки, а вона сама не знала, чи йти їй на те побачення, злодійкувати та заборонене, і, можливо, саме тому таке жадане. З маленького віконця їй було добре видко і тин, що межував їхнє подвір'я з Гребенковим і хату, що виходила дверима до їхнього двору. Бачила вона і Галину, яка швидкою тінню михтіла то від хати до повітки, то від повітки до городу. Дівчина напружено вдивлялася в надвечірні сутінки, навіть самій собі боячись дізнатися, що чекає з нетерпінням, допоки з'явиться постать Павла, аби, аби, відкинувши усі сумніви та побоювання, піти за ним туди, де у вечірньому тумані сунливої річки буде чекати він, аби знову обійняти, аби знову шепотіти схвильованим і жагучим голосом ті слова, від яких хто завмирає, то божевільно бухкає серце, слова, що у якийсь незбагненний спосіб здатні наповнити чи то невиразною силою, чи то незвичною слабкістю, Замислившись, Ганнуся ледь не прогавила, коли на майже темному подвір'ї з'явився Павло, одягнений у білу сорочку. Він щось сказав Галині, що в'юном звивалася за ним до самих воріт, відчинив хвіртку і рішуче попрямував у бік центру, протилежний від річки. Ганнуся застигла на своєму стільчику, відчуваючи, як важко та нерівно б'ється серце в грудях, як швидше побігла кров по жилах, розпашілою хвилою приливаючи до лиця. Щось набачила цікаве доню. Тихий та спокійний голос мами, що пролунав майже над головою, примусив Ганусю здригнутися і ледь не підскочити на місці. Вона рвучко відхилилася від вікна, підняла на Ярославу блакитні прозорі очі. Ні, мамо, просто замислилась. Ярослава недовірливо поглянула на неї, потім важко зітхнула і примостилась поряд на лаву. Узявши в свої теплі, шерохуваті від мозолів долоні прохолодні руки Ганусі, вона деякий час сиділа мовчки, немов не наважуючись сказати щось головне те, що полишало її спокою, гнітило. Ганнуся ж сиділа, немов на мішку з гострими голками, Побачена у вікно вставна постать Грибенка, що зникала в темряві в білій своїй сорочці, вабила її, позбавляючи її спокою, і серце стискало перечуття чогось невідомого та хвилюючого, того, що чекало на неї за порогом хати, там, у туманній темряві, біля сірої стрічки ріки. Нарешті Ярослава заговорила Тебе щось непокоїть, Люба тихо якось несміливо запитала вона, погладжуючи руку доньки. Гануся знизала плечима. Та ні. Доню, невже ти гадаєш, що я геть на старість осліпу і не бачу, що ти з недавніх пір сама не своя зробилася? Я ж добре тебе знаю. Гануся скоса глянула на маму. То вам здалося, мамо. Ярослава зітхнула. Та ні, доню. Нічого мені, на жаль, не здалося. Скажи мені чесно, донечко, хіба ж міг привидітись мені твій потяг до агронома Гребенка, ваші обійми біля річки? Ні. Вона захитала головою, помітивши, що Ганнуся намагається заперечити. Ні, Люба, не кажи нічого. Не думай, що я тебе не розумію. Це не так. Усе я добре розумію. Я ж не каменюка, а жива людина. Я не засуджую тебе, доню, ані на хвилинку не засуджую. Павло Микитович надто гарний із себе, аби могло встояти перед ним слабке жіноче серце. Але ж Ярослава замовкла, пильно та сумно вдивляючись у замислене, напружене лице Ганнусі, яка намагалася сидіти спокійно, щосили гамуючи бажання негайно підхопитися і побігти туди, де в темряві ховаються сірі води річки. Але ж, Ганусю, він не для тебе. У нього вже є жінка, дитина, і Галина кохає його. Ти ж бачиш, як вона його кохає. Він же для неї є всім у цьому світі. Гануся вихопила руку і рвучко скочила зі стільчика. А чи він кохає її, мамо? Ти про це подумала? дзвінким голосом запитала вона, забігавши по залі та скошуючи око на двері. Ярослава теж підвелася. Певно, що кохає, бо інакше б не одружився. Ганнуся блимнула на неї роздратованим поглядом. Певно. Ой, мамочко, як же мало ви знаєте, хоч і живете через тин. Та невже ти не бачиш, мамо, що він страждає поряд із тією сварливою вороною, задихається від кохання її того божевільного, яке душить його, не дає вільно дихати. Вона не закохана в нього, мамо, вона ним просто хвора, і те кохання її сліпе, бо не помічає вона його страждання. Ярослава кинула на неї гострий погляд. А ти, Ганнусю, ти не хвора ним? Ганнуся застигла біля тієї самої намальованої квітки, що зайняла місце в куточку, де колись висіли старі ікони, і прошепотіла щиро Не знаю, мамо, не знаю. Їй раптом закортіло відкинути свою впертість, непокірність і кинутися до маминих грудей, як робила вона ще це в дитинстві, припасти до неї, такої лагідної, мудрої, що пахне м'ятою та теплим молоком, розповісти те, що зібралося в неї на серці, краяло його та забирало спокій. Вона закліпала очима, намагаючись відігнати непрохані сльози, і не помітила, як опинилася у материнських обіймах. Скажи мені, доню, скажи, Люба, що в тебе на серці? Що непокоїть? Невже закохалася? Гануся тяжко зітхнула. Не знаю, мамо, але вабить мене до нього. Тягне гребенко до себе, мов ярмо на шию одягнув. А я ж не хотіла всього цього, мамо. Для мене все це грою було, та, напевно, я загралася. Тягне мене до нього. Спокою нема. Гануся дивилася жалібно і розгублено. Що ж мені робити, мамо? Я казала тобі вдень, що не боюся гріха. Я й зараз його не боюся. Але ти знаєш, мені сьогодні Надька Карпенкова зі сміхом розповіла, що агроном мене у вісні гукав, а Галина почула, і хоч Ган у селі не бракує, але вона знає, що то я, мамо, по очах її бачила. Ярослава нахмурилася. Ганнусю, господи, цього тільки не вистачало. Ганнуся похитала головою. Мені й самі якось ніяково зробилося, як очі її страшні побачила, та все одно грибенко з голови не йде. Жени його, жени, донечко. Нічого доброго тебе від стосунків із ним не чекає. На чужому нещасті власного щастя не побудуєш. Так казали ще наші пращури. Так воно і є. Згадай тільки тітку Марину, вишквариху. Забрала воно чужого чоловіка та що отримала прокляла її завотенчиха, зоставшись із трьома дітками. І що? Гануся здригнулася, згадавши брудну божевільну тітку Марину, що жила в холодній повітці біля згорілої своєї хати, і булкала по селу, наче примара, кутаючись у брудне лахміття, з повисливими довгими пацьорками ніколи не митого волосся та божевільним, страшним блиском в очах. Вона все шукала, все кликала своїх діток, зачіпала сільську дітвору, а якою ж красуною була колись ця удова, коли граючись зманила з родини гарного дядька Золотенка, а потім ще й насміхала з його покинутої дружини. Два роки прожили вони душа в душу, вона й сина народила. А як поїхала одного разу літом до райцентру, дядько Золотенко хильнув лишку та й заснув, зачинившись у хаті. І що там трапилося, Невідомо, але згорів він заживо разом із трьома дітьми. Ти ще така дитина, Ганнусю, прошепотіла Ярослава, приголублюючи доньку, і не розумієш, де воно, справжнє кохання. Можливо, агроном тобі тільки подобається, вабить тебе його краса. Але, доню, ти ж у мене сильна дівчинка. Обіцяй, що не будеш шукати зустрічі з Гребенком що покинеш думки про нього. Ти така красуня. Тобі ще трапиться гарна людина, вільна. Гануся з жалем поглянула на двері, котрі так і вабили її в густу темну ніч за порогом, туди, де чекає Павло, і зітхнула важко. Мама має рацію. Не варто. Не варто йти їй туди. Не варто занапащувати собі життя, якою б сильною не була спокуса. Вона промовчала і на річку не пішла. Штовхнувши скрипучі сінешні двері, Павло увійшов до хати, кинувши похмурий погляд на сусідню хату, у вікнах якої було темно та сонно. Не прийшла. Невдоволення, розчарування та образа переповнювали його, коли він увійшов до хати. Галина сиділа біля столу із сорочкою та голкою в руках проте він знав, що вона не шила, бачив це по тремтінні її пальців і гарячковому блиску очей. Петрик тихенько скиглив у колисці, марно намагаючись звернути на себе материнську увагу. Теща Олена Миронівна уже напевно спала в своїй кімнаті, тому що навіть сюди було чутно, як вона смачно хропе та посвистує у вісні. З його появою Галина рвучко підвела голову від латання і вп'ялася у його лице напруженим поглядом своїх чорних, мов терен очей. Похмуро глянувши на неї у відповідь, Павло, важко ступаючи, підійшов до темно-вишневої тещиної шафки з блискучою поверхнею, мовчки витягнув бутля з самогонкою, поставив на стіл, потім налив склянку, сів на лаву і моторно перелив пекучу рідину в рот відчуваючи на собі погляд дружини, що мовчазним докором застигла поряд на стільчику. Він скривився, потім смачно захрумтів свіжим зеленим огірком, що лежав на столі. Самогон розлився всередині приємним теплом і трішки пригасив вогонь розчарування, бо він даремно прочекав Ганусю три години, доки не зрозумів, що вона не прийде. А Павло так сподівався, так чекав, глибоко вдихаючи чисте, прохолодне нічне повітря та дослухаючись до кожного звуку, до кожного шелесту трави або листя. Але Ганнуся так і не прийшла. Можливо, її не пустила мати, а можливо, й сама не захотіла. Красуня жорстока та насмішкувата. Зітхнувши, він знову простягнув руку до високого бутля з темного скла, але його зупинив голос дружини, що так і дзвенів від напруги. Гарно посиділи з Даниловичем. Павло буркнув, не дивлячись на неї. Гарно. Увечері, коли він йшов на те таємне побачення з Ганнусею, довелося бовкнути на бридливій Галині, що голова Петро Данилович запросив його до себе посидіти. Ця брехня зірвалася з його вуст легко, і Галина тільки підібгала губи, а чи повірила, бо попленталася проводити довелося йти в бік центру, а вже звідти до річки. Галина раптом роздратовано засичала, мов потурбована гадюка, жбурнула на стіл недолатану сорочку і скочила на ноги, войовниче блимаючи очима. Гарно? перепитала вона його, розмахуючи руками. Гарно, кажеш, Павлику. Зовсім з мене дурепо зробив. Думав, що не тямлю я. Куди ти нагогошився? Поголившись, та вбравшись у нову білу сорочку. Почалося, приречено подумав Павло, тужно глянувши на порожню склянку, куди так і не встиг налити самогону. Провідала таки клята баба, його тугу, його тяжіння до Ганнусі. Галина підійшла ближче. Ну, чого мовчиш? Павло підвів на неї втомлений погляд. А що я тобі сказати? її очі запалали. А правду скажи. Та хто ти така, щоб тобі правду розказувати? Досить грубо огризнувся Павло, і Галина розлютилася ще сильніше. Її худе, нервове лице поблідло, а на щоках, навпаки, спалахнули дві червоні цяточки. Вона заверещала так, що дитина злякано заплакала, а могутнє хропіння Олени Миронівни раптом урвалося. Паскудник, бугай ти відгодований. Невже гадав, що я повірю тобі, та не піду назирці? Що, Даниловича чекав три години біля річки? Петрик уже заходився несамовитим криком, налякавшись материнської люті. На порозі з'явилася невдоволена та заспана теща. Але Павло мовчав, мовчав, думаючи про те, як усе це йому набридло, як набридла ця жінка, яка не подарувала йому жодного світлого та щасливого дня, хіба що за винятком того вечора, коли народила Петрика. Мовчав, бо відчував якщо почне суперечку, то не втримається, ударить, зробить те, чого хотів давно. Олена Миронівна взяла на руки Петрика. Галю, чого ви знову гризетеся? Галина озирнулась на матір. Чого гриземося? А ти в чоловіка мого про це запитай, мамо. Запитай його, кого він серед ночі чекав біля річки. Невже товариша, нашого голову? Вона риготнула, але так огидно та бридко, що Павла занудило. А я й так знаю, кого він чекав сусідоньку нашу, гадюку ту волооку, яка тільки й знає, що реготати та чужих чоловіків приманювати. Павло кинув на неї важкий погляд, Рота закрий Галино. Вона відповіла йому злістю в погляді. А не закрию. Що? Пече правденька? А я ж весь день думала та гадала. Яку ж бо ти ганьку гукав посеред ночі. Грішним ділом подумала на ганку борчиху. Бачила, якими очима вона тебе пожирала. Але ввечері, коли машина з ланки приїхала, раптом зрозуміла, хто крадійка мого щастя очі її побачила налякані. Павло підвівся. Що ти їй сказала? запитав і відразу ж зрозумів, що видав себе з головою. Чорні очі Галини запалали несамовитим вогнем, і, підскочивши на місці, вона заверещала. Так то є правда. Вона розлучниця. Що? Гарненька та молоденька тебе привабила, Павлусю, а я вже не така. Її бліде обличчя раптом перекосилася від такої страшної, нелюдської злості, що в Павла аж мурашки заповзали шкірою, іначе мороз пройшовся з пітнілою спиною. Але ж я тебе не віддам, нікому не віддам. На вбивство піду, на каторгу. Але ти будеш належати тільки мені, Павле. А оця ганька в мене отримає. Я їй віддячу. Галина зойкнула, не доказавшись, скривилася від болю, коли Павло одним різким рухом вхопив її за руку та міцно здавив великими своїми пальцями. Не смій чіпати Ганни. Галина вишкірилася. А вона нехай не сміє чіпати чужих чоловіків. Лице Павла потемніло. Ще раз повторюю не смій її чіпати, а тільки спробуєш зачепити хоч пальцем. Я забуду, що ти, на нещастя, є моєю дружиною та матір'ю мого сина, задушу і закопаю на городі. Галина зблідла ще більше, а Олена Миронівна боязко зойкнула, але Павло майже не звертав на те уваги. З напругою та огидою, вдивляючись, упалаючи вогнем ненависті очі дружини. Ти мене зрозуміла? Вона мовчала, здригаючись усім тілом. Її бліді, тонкі вуста теж здригалися, а рот негарно кривився, але вона вперто мовчала, напевно, в глибині душі проклинаючи і його, і Ганнусю. Павло міцніше стиснув її руку. Зрозуміла. Зрозуміла. Вичавила з себе Галина, роздуваючи ніздрі тонкого носа, відстримуваної всередині люті. Відпустивши її руку, Павло обернувся до дверей і, важко ступаючи, пішов у сіни відчуваючи, що не може більше знаходитися поряд з цією жінкою, яка самим своїм існуванням отруїла найкращі роки його життя. Він був уже на порозі, коли в спину йому, мов живе, ударилося її прокляття. Будь ти проклятий. Важкі двері зачинилися за ним, і майже відразу почувся важкий удар, немов у двері жбурнули каменюкою, і дзвін розбитого сква Бутля розбила, здогадався Павло, виринаючи з темних сіний у ще більш темну ніч. Тяжкі, темні хмари повисли над самою хатою, а в долині, коло Дніпра, спалахували блискавки. Павло вдихнув жадібно свіжого повітря, відчуваючи, як світлішає від того голова. Хата кравецьких виднілася за тином чорною примарою, і, кинувши у її бік сумний погляд, Павло зітхнув і поволі поплентався до комори. Там, на горищі, він кинув на суху солому якусь ряднину та вклався зверху в найкращій своїй сорочці з тонкого білого сатину, котру вдягав лиш на свята. Полежав так хвильку, слухаючи далеке гуркотіння грому, та й заснув, насолоджуючись тишею. Вранішній промінь сонця, просковзнувши поміж щілиною в занавісках, торкнувся сонного лиця Ганусі теплим своїм дотиком, ледь відчутно полоскотавши ніжну шкіру. Дівчина ворухнула бровами, нахмурила гладеньке чоло, а потім розплющила очі. За хвильку полежала так, приходячи до тями, слухала звичні, майже непомітні звуки сільського ранку, оглушливе, навіть надривне кукурікання півнів, цвірінчання горобців та глухе мукання корів яких вели на випас. Було також чутно, як обережно дзвенить посудом мама, готуючи сніданок. Сонячний промінчик, награвшись, сковзнув далі, торкнувшись Ганнусиних рук, і вона знову заплющила очі, все ще залишаючись у полоні вранішньої дрімоти, і, напевно, знову б заснула, якби не рудий з чорним їхній півень, що, вистрибнувши на лаву біля вікна, прокукурікав так голосно, що Гануся навіть кинулася на своєму ліжку. Невдоволено забурчавши, вона припала до шибки і пригрозила розбійнику кулаком. Ну, шибенику, ти в мене доспіваєшся, у борщу кину. Півень скосив на неї вологе темне око, подумав, а потім, немов насміхаючись, заспівав ще голосніше. Ганнуся роздратовано засичала. Заріжу. пообіцяла вона і відкинула ковдру. Все одно рудий розбійник заснути не дасть, а там скоро вже й на ланко. Краще встати та допомогти мамі зварити борщ. Нема чого подушку давити. Хоч мама завжди її шкодувала, наполягаючи, щоб добре відпочивала. Уже прокинулася доню. Гануся звела на маму ще сонний погляд, усміхнулася, а потім повільно звелася на ноги. Та з отим паскудником, що горланить під вікном кожного ранку, не схочеш, а прокинешся, весело відповіла вона, поглядаючи на маму. Ярослава тільки посміхнулася. Не серця на нього, доню. Він же у нас такий красень. Гануся потягнулася. Доспівається в мене той красень, що в борщ утрапить, пробурмотіла вона, розплітаючи свою довгу чорну косу, заплетену на ніч, та торкаючись волосся товстим гребінцем. А як ти спала, Ганусю? Ганнуся згадала, як крутилась, намагаючись заснути, слухала буркатіння грози за вікном і думала про грибенка. Але мамі того не сказала, тільки знизила плечима та всміхнулася. Добре, мамо, а що? Вигляд у тебе втомлений. То тобі здалося, мамо. Ярослава промовчала, пильно вдивляючись у спокійне лице Ганусі, зітхнула та пішла до сіней. У хаті стояла тиша, порушувана тільки оглушливим співом півня за вікном та цокотінням курей під хатою. Ганнуся все чекала, що мама ось ось знову заговорить за Павла, але та мовчала, не наважуючись торкатися цієї болісної теми. Сонце підіймалося усе вище, ранок поволі минав, і вже зовсім скоро біля двору зупинилася вантажівка, набита, мов стручок горохом, дівчатами та жінками. Митько оглушливо загудів, і Гануся, поцілувавши маму, вискочила стрімко у хвіртку та так і застигла на місці. Біля машини, ледь помітно посміхаючись, стояв Гребенко. Гануся ледь не спіткнулася на рівному місці, зустрівшись очима з його пильним та гострим поглядом, і мимоволі задивилась на нього такого ставного та вродливого, у сяйві золотистого вранішнього сонця. Їй перехопило подих, загупало серце. Відчуваючи, як важко забило серце, вона пішла до вантажівки, а Гребенко стояв у неї прямо на дорозі, зовсім не звертаючи уваги на жіноче товариство, котре з жадібною увагою пильнувало кожен рух Ганусі і кожен подих агронома. Нарешті Гануся зупинилася на відстані кроку від його високої постаті, з неймовірним зусиллям намагаючись зберегти спокійний вираз обличчя, не видати перед оцими пліткарками свого хвилювання. Гребенко посміхнувся. Доброго ранку, Ганнусю. Вона кинула на нього швидкий погляд, у якому не було нічого, окрім байдужості, потім пробурмотіла Доброго ранку. Дерев'яними руками, взявшись за драбинку, вона занесла ногу, аби залізти на машину, і ледь не звалилася назад, коли її тонкого дівочого стану торкнулися гарячі та широкі долоні гребенка, а поряд пролунав його голос Я допоможу. Гануся змовчала, тільки сердито блимнула на нього своїми ясними очима і хутко полізла наверх, туди, де її чекали притихлі дівчата. Гордовито закинувши темноволосу голівку, намагаючись не зустрічатися поглядом з іншими, вона примостилася з краєчко, Крем ока з жахом спостерігаючи, як паволі лізе за нею. Він ледве встиг перекинути ноги через перекладину, коли Митько рвучко зірвався з місця та погнав машину вниз по дорозі. Дівчата дзвінко та дружно зареготали. Що це ви, товаришу агрономе? Вирішили приєднатись до нашого жіночого товариства? Зблиснувши білими зубами на засмаглій шкірі, насмішкувато запитала Надія Карпенкова стрельнувши на Ганусю швидким поглядом. Чи то вам пішки набридло швендіти? Гребенко посміхнувся. Набридло. Ой, то глядіть. обізвалася Настуся Климиха, огрядна рудоволоса дівка з веселими зеленими очима, на заквітченому веснянками широкому обличчі. Дізнається ваша дружина, то ще коси нам повидирає. Або митька відлупцює, аби агронома не возив додала Карпенкова, і всі дівчата та молодиці так і скорчились від сміху, що голосним відлунням прокотився тихим, вранішнім берегом, сколихнувши спокійні річкові води та наполохавши зграйку качок, які повагом походжали біля води. Не сміялись тільки двоє Павло, якому жарти про ревність Галини завжди діяли на нерви, та Ганнуся, яка вбачала в тому сміхові кпини над собою, недобрі та неприємні. Вона вперто уникала відкритих поглядів Гребенка, відчуваючи їх на собі, але не повертаючи голови. Той погляд його тепло торкався її шкіри, примушуючи червоніти лице, але вона жодним чином не виказала перед жадібно допитливими поглядами дівчат свого неспокою, удаючи, ніби її цікавлять безмежні зелені поля, що вільно розкинулися за річкою, широкі, схилені верби та пронизливо синє небо, на котрому не зосталось навіть сліду нічної негоди. Тільки одного разу не втрималась вона, кинула на нього крадькома погляд, коли Митько з веселим годінням обрискав сварливу бабу Наталку, що випасала кість за фермою. Вона замахала услід скарлюченим пальцем, вигукуючи щось неприємним, пронизливим голосом. Дівчата відволіклись, а Гануся тієї ж миті поглянула на Павла під густою шапкою світлого волосся, котре зухвало ворушив зустрічний вітер, а Гребенко відразу ж перехопив той її погляд, перехопив з посмішкою, від якої Ганнусі зробилося важко у грудях. Вона відразу ж відвернулася, занімілими пальцями вчепившись у темне дерево машини, так і проїхала решту дороги до ланки, уже не озираючись на нього. Нарешті машина зупинилася, дівчата загомоніли, а з кабіни визирнула кучерява голова митька. Приїхали, бабоньки. Він зареготав, знаючи, як не полюбляють Уанові, коли їх так називають, і спритно сховав голову назад, ухилившись від недогризка яблука, що котрась із молодиць пожбурила у нього. Дівчата заворушились, скидаючи сапи на чорну масну землю, щедро напоєну нічним дощем починався новий робочий день, і Гануся зітхнула з полегшенням, коли висока постать гребенка зникла серед зелених насаджень буряків та картоплі, а далі потягнувся спекотний звичайний робочий день. Гануся полила свій ряд, намагаючись зосередитись на праці і не думати зовсім про Павла. Голос якого чувся то з одного боку поля, то з іншого. Вона вперто не підіймала голови, з несамовитою злістю виполюючи всюди сущий бур'ян. Ні, вона не буде на нього витріщатись, мов нерозумна дівча. Мама каже правду нема чого лізти до чужої родини, хоч би який був з нього красень. Нашому агрономові тепер зосталось тільки сапу в руки взяти та стати з нами у рядочок. Пролунав у Ганнусі майже над самим вухом насмішкуватий голос Карпенкової, відриваючи її від думок, але вона змовчала, не бажаючи розмовляти з настирливою дівкою. Але ж від Карпенкової так просто не відчепишся. Надька помахала перед Ганусею рукою і вигукнула ледь не на всю ланку Агов, Ганусю, ти мене чуєш? Гануся повільно випростилась. Тебе оглашено і мерці на цвинтарі почули. Утомленим голосом одізвалась вона, неприязно глянувши на надію чого репетуєш? Працюй краще. У тої спалахнули очі. Невинність із себе вдаєш. Невже гадаєш, що непомітно, як іскри між вами з Гребенком в машині літали, чи не видко, як пожирає він тебе поглядом? Блакитні очі Ганусі погрозливо звузились. Рота закрий, Надько. А не закрию. вишкірилась та у відповідь. Чи ти мені накажеш? Носа надереш, а, Ганнусю? Що? Краще за все село? Гребенка звабила. Заздриш? Чому заздрити? Почекай, добереться до тебе ще Галина. Очі повидряпує, ти правильно вчинить. А звідки ж вона дізнається? Чи не від тебе? Надія недобре посміхнулася. Може, і від мене. зухвало вигукнула вона. І Гануся відчула нестерпне бажання кинутись на цю злісну пліткарку і закрити її широкого рота, але втрималась, неймовірною силою волі примусивши себе залишитися на місці, тільки зневажливо глянула в темні очі надії, що світились недобрим насміхом, і знову схилилась над своїм рядком. Ні, вона не зробить нічого такого, аби ще більше не розпалити те вогнище людського осуду та пліток що його без сумніву роздула Карпенкова, та й чи були на селі дві більші пліткарки, аніж Надька та мати її Харитина Яківна? Напевне, ні. Все вони бачили, нічого не пропускали, а чого не знали, те легко доповнювали вигадками. Вона полова якусь хвильку, коли знову почувся отруйний голос Надійки. Ганнусю, невже засоромилась? Кого? Тебе а чому ж очі ховаєш? А щоб не бачити пики твоєї огидної. кинула Гануся, не підіймаючи голови. Карпенкова щось засичала у відповідь, але змушена була відчепитись, зачувши роздратований голос Омелянівни. Полегшено зітхнувши, Гануся з подвійною силою запрацювала сапою, аби опинитися подалі і від Карпенкової, і від її отруйного язика та недоброго погляду. Вона так заходилась, що й не счулась, як минув ранок і настав час обіду, дві години відпочинку, коли можна було і попоїсти, і додому сходити. Край поля вже виднілася висока тітка машка золотенчиха, яку привезли на підводі з великими каструлями, але Гануся полюбляла ходити додому, де і борщ у мами смачніший, та й спокійніше. А по дорозі можна до річки зайти змити бруд зі спітнілого тіла. Вона пішла просто до села. Не було щось настрою хлюпатися у воді. Хотілося спокою, щоб на самоті обміркувати, як бути з оцим тяжінням до одруженого агронома, який вабив її до себе, незважаючи ні на що. Дівчина повільно пленталась, коли раптом її боса нога натрапила на гострий камінець, що валявся у прибитій дощем пилюці. Ганнуся зойкнула, скривилась і затанцювала на одній нозі. Вона нахилилась, аби пожбурити зі злості клятого камінця, а коли випросталась, їй перехопило подих. На дорозі перед нею стояв Грибенко. Ганусю охопили суперечливі почуття вона начебто й зраділа, побачивши його, і водночас їй стало страшно. Проте очі, що палко дивились на неї, виявилися сильнішими, вони вабили до себе з такою силою, що вона не мала волі їм протистояти, з жіночою слабкістю відчуваючи той потяг, що віками кидав жінок у міцні чоловічі обійми. Павло зробив до неї кілька кроків, а Ганнуся, мов укопана, застигла біля розгалуженого гілля старої верби, спостерігаючи за його наближенням. Вона зробила тільки один малесенький крок назад, коли він зупинився на відстані витягнутої руки від неї. Забилась, Ганусю? запитав тихо, чаруючи поглядом. На камінець натрапила. Боляче? Трішки. Гребенко підійшов ще ближче. А чому ти вчора не прийшла? похмуро раптом запитав він, і Гануся з подивом зачула в його голосі образу, і очі в неї засяяли. Мама не пустили. Тепер він ледь помітно посміхнувся, а сама б прийшла. Можливо. Снизила вона плечима і зойкнула, коли Павло раптом схопив її в обійми, міцно притиснувши до свого великого тіла. Що ви робите? Пліток вам мало зранку. Чи ви з розуму зійшли? запротестувала вона. Але він тільки лагідно посміхнувся і тихо відповів Зійшов, Ганусю, геть зійшов від тебе і не встигла вона отямитись, як він нахилив голову і припав до її рожевих, ніжних вуст першим, палким поцілунком. Гануся завмерла, відчуваючи, як сильно б'ється власне серце, а під рукою ще сильніше серце Павла. Дівчина несміливо відповіла йому, але думка про те, що вона не повинна цього робити, що чинить неправильно, цілуючи чужого чоловіка, отруювала всю солодкість його пестощів. Не повинні вони цього робити, ні. Але Грибенко тримав її так міцно, що вирвати з його обіймів було просто неможливо, і тільки коли десь поблизу, в чагарях, раптом загавкав собака, він відпустив її. Ганнусю, ні, оближте мене. Ганнуся вперлася гострими кулачками йому в груди, відхиляючись якомога далі. Оближте мене. Павло гірко всміхнувся. Облишити тебе? Пізно, пізно, Ганнусенко, сонце моє. Невже не бачиш ти, що я пропав, пропав від кохання до тебе, і ніщо вже не потрібно мені в житті цьому, ніщо окрім тебе, окрім очей твоїх чарівних, личка твого милого та коханого, окрім тебе єдиної та жаданої, котрій жінці, а тим паче дівчині, не було приємно чути такі слова, та ще ж від такого красення. І Юна, ще наївна Ганнуся, не була винятком. Не треба було їх казати ці слова, але як солодко вони лунають. Слухаючи їх, Ганнуся відчувала себе так, немов стоїть біля самого краю глибокої прірви, і тільки один маленький крок відділяє її від падіння крок, який вона може зробити, піддавшись чарам Грибенка. Ви одружені. Силоміць виштовхнула вона з себе два слова ненависні слова, і помітила, як потемніло та насупилось його вродливе обличчя. Вона спробувала випручатися з його обіймів, відійти далі, але теплі чоловічі долоні не пустили її, тримаючи міцно за стан, а слова, що пролунали потім, змусили завмерти. Я покину Галину, зашепотів Павло, і вона зрозуміла, що Соловаці не є пустими. Він і справді покине дружину, покине заради неї. Ми поїдемо звідси далеко далеко, туди, де будемо тільки удвох, а поряд наше кохання, наше щастя. Скажи тільки слово, Ганно, одне слово, і я все покину. Які жадані, та в той же час страшні слова. Вона була надто розгублена й схвильована, щоб відповісти на його заклик. Гануся відчувала, як все єство її розділяється на дві ворогуючі половини, коли одна бажала погодитись, а інша закликала отямитись, не руйнувати чужої родини. Гребенко вхопив її ще міцніше. Погоджуйся, Ганусю, погоджуйся, моя люба. Повір, ти не пожалкуєш, жодної хвилини не пожалкуєш. На вродливому обличчі Ганусі відобразилися всі почуття, що розривали її зсередини. Я я не знаю, невпевнено прошепотіла вона і здригнулася, раптом зачувши зовсім поряд скрипіння важких коліс та свист шкіряного батога. Цоп цоп цоп. почувся каркаючий старечий голос, і Гануся ледь не застогнала, упізнавши голос діда Опанаса, батькового дядька. Вона відчула, як розтислись сильні долоні Павла, відпускаючи її, і ледь не втрималась на ослаблих ногах. Потім відступила на декілька кроків і повільно поглянула туди, звідки було чутно скрипіння коліс. На велику, дерев'яну гарбу було навалено свіжої темно зеленої трави, а на самій горі, похитуючися з боку набік, сидів дід Опанас, худий, як жертка, старий виблискуючи неприязним поглядом вицвілих сірих очей. Ледь помітно примружившись, він лупцював по спинах двох волів, не зводячи з Ганусі гострого погляду. Здоров, Ганко. нарешті проскрипів він, і Гануся помітила подив та осуд в його очах, відчула, як наливається жаром її лице від сорому. Вона ще відступила від застиглого гребенка. Здоров, діду. Ледь вичавила вона нарешті з себе і, кинувши на похмурого діда Опанаса збентежений погляд, раптом не втрималась, стрімко обернулася і побігла по дорозі вгору, до села, з жахом думаючи про те, що дід Опанас неодмінно розбовкає таткові про побачене, а вона не знала, навіть уявити не могла, як до всього цього поставиться батько. Друзі, ми з вами дочитали першу частину цієї цікавої оповідки. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи чекаєте ви на наступні частини, чи цікава вам ця книга, та які відчуття у вас викликає головна героїня Ганнуся, чи то симпатію та жалість юної дівчини, чи навпаки, засудження та осуд за її поведінку. Мені буде цікаво почитати вашу думку. Я дуже вдячна всім, хто дослухав цю частину до кінця. Обов'язково приймайте участь у розіграші та чекайте на наступні частини. Я буду старатися опублікувати їх для вас якомога швидше. Бережіть себе.